kuri uno wa gatanu mu ntara ya bubanza kuri uyu wa gatandatu niho abanyagihugu basubira kubaga inka zari zimaze indwi zugaraniwe zipimwa ko atandwara iyo mu kiyaya charifti zigwaye muraza kubyumva mwano makuru amahinguriro y'ibinyobwa burarudi ya buseko ngo arakwiye kwerekana ko ibyo ahingura byongerekanye byashyikirijwe mu nama shikiranganji yo ku munsi wa gatatu navyo nyene muraza kubikurikira amwano makuru idonido ni mukanyisasi sangwa muri sanze kuri radio isanganiro Turasubiye kubaramutsa uno munsi niho hariko hahimbazwa umunsi wahariwe amakomine ku nshuro igira icenda kuva muri kigarama umwaka wa bibiri na cumi na gatatu kuri uyu wa gatandatu niho abanyagihugu bo mu ntara ya bubanza basubira kubaga abanyagihugu barashima nubwo hamwe hamwe hibonekeje hibonekeje idudwa ry'igiciro umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n’ugorozi mu ntara asigura ko inka zibagwa ari izimaze indwi zugaraniwe mu biro zonyene kugira ngo basuzume ko atazirimwo zoba zifise ya ndwara yo mu kiyaya ca rifti amaritiro hafi amajana atatu y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cibwe n'ishyirahamwe isoje liriko satome ririko rirasanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice cya rumonge gitaza cyarafatiwe muri zone minago kuri uno wa gatanu amakuru ava mu ntwaro mu minago avuga ko abantu babiri mu bikweka k'ubwo busuma bafashwe ngo bakoregwe amadosiye bamwe mu batowe bavuka mu minago basaba ko ubutungane bukora ubwo busuma bwokora ubwo busuma butuzwe ni mu gihe babiri baheruka gufatwa baciye barekugwa ubwo nyene komisariya y'intara ya Rumonge ikaba yategetse ko basubira gufatwa ino nkuru muraza kuyumva muri makuru ubuserukizi bw'uburundi mu ntara ya kigoma mu gihugu cya tanzania Buterakamo abagwiza abagwizatunga b'abarundi kwijukira uburusho buri mu ntara ya kigoma userukira uburundi muri iyo ntara atanga akarorero k'ikivuko cyo ku ruzi bita katosho gifise hegitari icumi zigenewe uburundi hambavu y'icyo kivuko hari ikibanza cyagenewe amahinguriro bita kigoma special economic zone jeremy kekenwa akamenyesha eh, ko hari eh, abagwizatunga b'abarundi bamaze kujya gusaba ibibanza muri ako karere tumukurikire ari kuri mikoro ya moyize misago katosho rero n'ikivugo cyo ku haramaze gutegurwa kubera kirazitiye neza uburundi bwaramaze gufatamwo ihegitari icumi hariho umugwi ubijejwe warugizwe ugizwe n'abahinga batandukanye bavuye mu bushikiranganje butandukanye bahaciye baje kuraba icyo kibanza tuhamagarira rero abantu kuvyumva kumva yuko ari ikintu kizofasha kubera eh, ni nk'uko nyene uba ufise ikibanza kuri kirya kivuko gisanzwe cyo ku mazi muri icyo gihe rero iyo uhashize ibidandazwa vyawe bibica bigabanya kwa kwa kuntu utegezwa kuriha ngo kubera ibidandazwa hamaze igihe kirekire kubera haba hamaze kuba iwawe reka ahubwo mbere ntifatanya n'ahitwa ikibanza cyo gukoreramwo ibyo kwiteza imbere kidasanzwe tuvuga mu gifaransa zone speciale economique do kigoma aho naho nyene n'ikindi kibanza gitekanije yuko kubakwamo amahinguriro aho rero uwo ari we wese arashobora kuza agafata hashaka ahantu hanini yangira ngo ngira ngo n'uwo rondera amahegitari n'amahegitari yoharonka kandi noneho icyo twumvise no mu kuharonka womengo si igiciro kivuna gushyika ubu ku metero kwadarato basaba inusu y'idolari ku metero kwadarato kandi hariho n'abarundi bamaze kuhafata ibibanza tuhamagarira rero n'abo atunga bafata ibibanza kubera muri mu minsi iza biraboneka ko zoba hateye imbere isanganiro inama isumba ingimba Ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu muri studio za Radio isanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya tuyabandanirize mu gisata c'imibano aho amafaranga y'ingurane ahabwa bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza biciye mu mugambi w'igihugu Payfarbe yari yari yongereye uyu mwaka ni miliyaridi zirenga zine yahora ku miliyaridi zitatu byavugiwe kuri uyu wa gatanu mu mu nama ya yahuje umugwi ujeje gukurikirana ikoreshwa ry'ubwo buryo ba musitaneri n'abarongoye amakoperative azohabwa iyo ngurane Dimitri Kwizera arongoye uwo mugambi asaba abajeje intwaro gufata kugira gufasha kugira ngo ayo mahera aze arishurwa neza Patrick Hatungimana abanyagihugu bahurikiye mu makoperative bagiye kuzohabwa iyo ngurane y'amafaranga agera ku miliyaridi zine n'imiliyoni ijana na mirongo itanu n'indwi n'ibihumbi amajana atanu na mirongo itanu n'umugambi payifare be ufashwe mu mugongo n'ikigega fida bagera ku bihumbi indwi n'amajana atanu na mirongo itandatu ku bihumbi umunani n'amajana ane baronkejwe inyigisho z'ingene bazoyakoresha ubwo buryo butegekanywa kuzofasha imiryango igera ku gihumbi kwisununura mu mibereho yabo ya buri munsi buzokoreshwa cyane cyane biciye mu kuronswa n'amabanki ingurane zijyanye no kurima kudandaza hamwe no kuziganya no kugurana na biciye mu migwi yo kwishingiranira mu kibano know nubwo abanyagihugu bari bahawe bene izo ngurane mu mwaka uheze na cyane cyane ingurane yo kurima hamwe n'iyo kwishingiranira mu kuziganya no kugurana bavuga ko zabafashije kwisununura mu guteza imbere imiryango yabo basaba ko n'ingurane ijyanye no kudandaza nayo nyine ko yogabanywa inyungu kuko ngo iri ku bice mirongo ibiri na bine ku ijana ku mwaka mu izo zindi zo ziri ku bice umunani ku ijana muri icyo kiringo nyine ikindi abanywanyi b'ayo makoperative bavuga ngo kitatunganijwe neza ngo nuko ishyirahamwe kopeki hari aho riteba kubaronsa ingurane ndetse n'iyo hagize uwitaba imana mu bagize umugwi iryo shyirahamwe rikabandanya yishyuzwa inyungu y'amahera yaba yapfuye yarahawe basaba ababijejwe ko utwo tunenge twokosorwa kugira ngo koko izo ngurane zibafashe kwiteza imbere nyabyo nk'uko bitegekanijwe Dimitri Kwizera arongoye umugwi ujejwe gukurikirana ibikorwa by'uwo mugambi Paifare B mu mfunyafunyo mu karere k'uburaruko yabamenyesheje ko ivyo bibazo vyose bazobivugana n'ishirahamwe FENACOB kugira ngo bitoregwe inyinshi bereye uwarongoye uwo mugwi agasaba kandi abarongoye amakoperative ko abanywanyi batishura boza barabafuta bagasubirizwa n'ayo ba musitaneri b'amakomine ku bwa Dimitri Kwizera ngo wofasha cyane kugira ngo ayo mahera ntaze araheranwa nk'uko vyagenze mu mwaka uheze ku banyagihugu bo muri komine ya Matongo mu ntara ya Kayanza mu Kayanza Patrick Nsengiva ku radio isanganiro Patrick Sengiyumva tugukengurukire nkuko twari twabibabwiye mu ngungo nkuru nkuru zano makuru amahinguriro y'ibinyobwa Brarudi n'isima buseko ngo arakwiye kwerekana kw'ivyo ahingura vyongerewe ku isoko imbere y'uko vyoduzwa ibiciro nk'uko abayarongoye babisaba zashikirijwe mu nama shikiranganji yo ku munsi wa gatatu mu cegeranyo c'iyo nama Prosper Nahogwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta avuga ko n'abanyamitahe babishoboye bo kwemererwa kwinjiza mu gihugu isukari n'isima tumukurikire urwandiko rushikirijwe mu gihe amashyirahamwe Brarudi Buseko na Sosumo yipfuje kenshi kuduza ibiciro mu gihe kandi ibyo bidandazwa bihingurwa n'ayo mashyirahamwe biguma bikena ku isoko kandi abadandaza bakikika mu kiza bakidugiriza ibiciro uko bashatse ibyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaji bukoranye n'abajejwe intwaro atacu batagira kugira ngo ibiciro byashinzwe byubahirizwe bikanka amashyirahamwe Braludi na Buseko nayo ntahengeshanya gusaba ubushikiranganje bujejwe ubudandaji kuyadugiriza ibiciro kuva mu mwaka na mirongo na rimwe kubera ko ibiciro by'ivyo bakoresha nabo nyene byaduze no kugira ngo baronke uburyo bwo kugwiza umwimbu kugira ngo abipfuza ibyo ayo mashirahamwe ahingura babironke ku byerekeye ibinyobwa bya Braludi iryo shyirahamwe risaba ko hoduzwa amahera ari hagati y'amajana abiri n'amajana atandatu ku icupa bivanye n'ikinyobwa icyo ari cyo ku byerekeye isima ya buseko igiciro cy'umufuko cyokongerezwa amahera ibihumbi bitatu ku mufuko w'isima nk'usanzwe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 ubujejwe iterambere rusangi n'ubujejwe uburimyi n'ubworozi bwoja hamwe bukiga ingene vyokogwa Prosper Ntahogwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta amaritiro hafi amajana atatu y'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cibwe n'ishirahamwe soje ya Satom ririko rirasanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice ca Rumonge gitaza carafatiwe muri zone Minago kuri uno wa gatanu amakuru ava mu ntwaro mu Minago avuga ko abantu babiri mu bikekwa kubwo busuma bafashwe ngo bakoregwe amadosiye bamwe mu batowe bavuka bafatwa mu minago basaba k’ubutungane ubutungane bukora ubwo busuma butuzwe ni mu gihe babiri baheruka gufatwa baciye barekugwa buno nyene iritiro hafi mirongo itandatu n'ibindi bibiri biri gusa byafatiwe mu kibozi ku mutumba minago hafi y'ahari ibimashini bya sojeyasi atome bihimba ikariyeri ikoreshwa mu gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice cyaryo cya rumonge gitaza aha hafashwe umwikorezi abandi bane barimwo babiri bagendesha ibyo bimashini na babiri mu basiti bahacungera umutekano bariruka nk'uko mu ntwaro muri zone minago bashikiriza ayo makuru ava mu ntwaro avuga ko hari ikindi kibido cy'amazutu cobakijamwo amaritiro mirongo itandatu cyafatiwe ku mutumba minago mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu kiranatera n'impari ubwo busuma bukurikiye ubwari bwabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu burateye umutima uhagaze bamwe mu mvukira z'umutumba minago basaba ko inzego z'ubutungane zikora ibishoboka byose ngo ubwo busuma butumbereye ishyirahamwe ririko rirakora igikorwa c'iterambere buhagarikwe mu maguru masha mu gihe kuri uyu wa gatandatu mu iminago bazindukiye kurondera abavugwa muri ubwo busuma komisariya y'intara ya rumunge yategetse inyamiramabi yarekuye babiri mu bari bafashwe bagirizwa ubwo busuma mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu kubarondera atababura bongere bafatwe bakoregwe dosiye bashikirizwe parike jean Pierre Misago mu rumunge radiyo isanganiro jean Pierre misago tuba tugukengurukire akaba hano duce turangiriza ano makuru ariko imbere yo kuyarangiriza tubingutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize igitoro cyababa maritira amajana atatu cyo mu bwoko bwa mazutu cyari cyaribwe n'ishyirahamwe soja satome cyarafatiwe muri zone minago kuri wa gatanu mu ntara ya bubanza kuri uyu wa gatandatu niho abanyagihugu basubira kubaga inka zari zimaze indwi zugaranywe zipimwa ko atandwara yo mu kiyaya cya lifuti zigwaye amahinguriro y'ibinyobwa burarudi n'isima buseko ngo arakwiye kwerekana ko ibyo ahingura vyongerekanye byashyikirijwe mu nama shikiranganji yo ku munsi wa gatatu tubakengurukire mwebwe mwese mwako murayakurikira dukengurukire Albert Nduwayo yari mu buhinga bw'ivyuma ano makuru mu kanwa ariko muyashikirizwa na Joe Yakimana mugira umusi mwiza